Markus hoofdstuk 6 Jezus is daar vandaan weggegaan. Hij is in die dorp gekomen waar hij groot geworden het, en zijn disciples was samen met hem. En toen die Sabbatdag aanbreek, het hy die mensen in die synagoge begin leer. Baie het na hem geluister en is door sy woorde aangegryp. Hulle het vir mekaar gesê, Waar kom hy aan al hierdie dinge?' En watter besondere gawe van wysheid het hy dat daar sulke kragtige dade deur sy hande plaasvind? Is hy dan nie 'n timmerman, 'n seun van Maria en die broer van Jakobus, Josef, Judas en Simon nie? En is dit dan nie sy susters wat hier by ons woon nie? Die mense wou niks van hom weet nie. Jesus sê toe vir hulle: "’n Profeet word oral erken behalwe in die plek waar hy groot geword het." en in sy familiekring en sy gesin. Hy kon daar geen enkele wonderwerk doen nie, behalwe dat hy sy hande op 'n paar siekes gelê en hulle gesond gemaak het. Hy was verbaas oor die ongeloof van die mense. Daarna het hy by die dorpies in die omtrek rondgegaan en die mense daar geleer. Jesus het die 12 nader geroep en hulle twee twee begin uitstuur. Hy het aan hulle mag oor onrein geeste gegee. Verder het hy hulle bevel gegee om niks vir die pad saam te vat nie. Net 'n kierie, geen kos, geen reissak, geen geld in die beursie nie. Hulle moes wel skoene aantrek, maar nie nog 'n kledingstuk saamvat nie. Daarby het hy vir hulle gesê: "Waar julle in 'n plek kom en in 'n huis ontvang word, bly daar totdat julle van die plek af weggaan. En as 'n plek julle nie wil ontvang en die mense nie na julle luister nie, gaan dan daarvandaan weg en skud selfs die stof onder aan julle voete af as aanklag teen hulle. Hulle het toe gaan verkondig dat die mense hulle moet bekeer. Daarby het hulle baie bose geeste uitgedrywe en baie siekes met olie gesalf en gesond gemaak koning Herodes het van Jesus gehoor want sy naam het bekend geraak. Party mense het gesê: "Johannes die Doper is uit die dood opgewek. Daarom werk die kragte in hom." En party het gesê: "Dit is Elia." Ander het gesê: "Hy is 'n profeet, soos een van die ou profete." Toe Herodes dit dan hoor, het hy gesê: "Die Johannes wat ek onthou het, is uit die dood opgewek." Vroeger het Herodes self gestuur en Johannes laat vang. Hy het hom in die tronk opgesluit op aandrang van Herodias, die vrou van sy broer Filippus. Herodes het met haar getrou en Johannes het vir hom gesê: "U mag nie u broer se vrou vat nie." Herodias het daarna 'n wrok teen hom gekoester en wou hom laat doodmaak, maar sy kon nie, want Herodes was bang vir Johannes omdat hy besef het dat hy 'n opregte en godvreesende man is. Hy het vir Johannes onder sy beskerming geneem en elke keer wanneer hy hom aangehoor het, het hy in 'n ernstige tweestryd geraak. Tog het hy graag na hom geluister. Op 'n dag het Herodias 'n goeie kans gekry. Toe Herodes op sy verjaarsdag vir sy hoofamptenare en die opperbevelhebbers en die hoë lui van Galilea feesmaal gegee het, het die dogter van Herodias daar ingekom en vir hulle gedans. Dit het groot byval by Herodes en sy gaste gevind. Die koning het toe vir die meisie gesê: "Vra my net wat jy wil hê en ek sal dit vir jou gee." Daarby het hy dit herhaaldelik met 'n eed vir haar bevestig. "Net wat jy my vra, sal ek vir jou gee." tot selfs die helfte van my koninkryk. Sy het toe uitgegaan en vir haar ma gesê: "Wat moet ek vra?" Die het gesê: "Die kop van Johannes die Doper." Sy het haastig reguit na die koning toe geloop en vir hom gevra: "Ek wil hê u moet vir my dadelik in 'n skottel die kop gee van Johannes die Doper." Die koning was baie verslaag. Maar omdat hy dit voor die gaste met 'n eed beloof het, wou hy haar dit nie weier nie. Hy het dadelik iemand van sy leiwag opdrag gegee en hom gestuur om Johannes se kop te gaan haal. Hy het hom in die tronk gaan onthoof, sy kop in 'n skottel gebring en dit vir die meisie gegee. En die meisie het dit vir haar ma gegee. Toe Johannes se volgelinge daarvan hoor, het hulle gekom en sy lijk weggeneem en begrawe. Die apostels het na Jesus toe teruggekom en vir hom alles vertel wat hulle gedoen en wat hulle die mense geleer het. Daar was baie mense wat gedurig gekom en gegaan het sodat Jesus en sy disippels selfs nie kans gehad het om iets te eet nie. Hy sê toe vir hulle: "Kom julle alleen saam na 'n stil plek toe en rus 'n bietjie." Hulle het met 'n skuit na 'n stil plek toe vertrek waar hulle alleen kon wees. Baie mense het hulle egter gesien en agtergekom waarheen hulle gaan. Hulle het vinnig van al die dorpe af te voet daarheen gegaan en op voor Jesus en sy disippels daar aangekom. Toe Jesus uit die skuit klim, het hy 'n groot menigte mense daar gesien en hy het hulle innig jammer gekry want hulle was so skape wat nie 'n wagter het nie. Hy het hulle toe baie uitvoerig begin leer toe dit al baie laat was, het Jesus se disippels vir hom kom sê: "Dit is 'n afgeleë plek hierdie en dit is al baie laat. Stuur die mense terug sodat hulle op die plase in die omtrek en in die dorpies vir hulle iets te eet kan koop." Maar hy sê vir hulle: "Gee julle vir hulle iets om te eet." Hulle antwoord hom: "Moet ons met 200 mense se dagloon brood gaan koop om vir hulle iets te eet te gee?" Hy vra vir hulle: Hoeveel brood het julle? Gaan kyk. En nadat hulle gaan kyk het, sê hulle 5 en 2 visse. Hy het hulle opdrag gegee om al die mense klompies klompies op die groen gras te laat sit om te eet. Die mense het in groepe van 100 en in groepe van 50 gaan sit. Toe het hy die 5 brode en die 2 visse geneem, na die hemel opgekyk en die see ingevra. Daarna het hy die brood gebreek en dit vir sy disippels gegee om aan die mense voor te sit. Hy het ook die twee visse onder hulle almal verdeel. Al die mense het geëet en genoeg gekry. Hulle het nog 12 mandjies vol bymekaar gemaak van die stukke brood en die vis. Van die wat van die brood geëet het, was net die mans 5000. Net daarna het Jesus se disippels aangesei om in die skuit te klim en solank vooruit te gaan na die oorkant, na Betsaida toe, terwyl hy nog eers die mense huis toe stuur. Nadat hy hulle laat gaan het, het hy die berg opgegaan om te bid. Toe dit aand word, was die skuit al ver weg die see in en Jesus alleen op die strand. Hy het gesien hulle roei swaar want die wind was teen hulle. Teen dagbreek die volgende môre het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom en hy wou langs hulle verbygaan. Toe hulle hom op die see sien loop, het hulle gedink dit is 'n spook. Hulle het hard geskreeu want hulle het hom almal gesien en groot geskrik. Maar hy het dadelik met hulle gepraat en vir hulle gesê: "Wees gerus." dit is ek. Moenie bang wees nie. Hy het toe by hulle in die skuit geklim en die wind het gaan lê. Hulle was heeltemal uit die veld geslaan. Want hulle het nie werklik verstaan wat die vermeerdering van die brood beteken nie. Hulle kon dit nog nie begryp nie. Hulle het toe land toe gevaar en by Geneseret aan wal gegaan. Toe hulle uit die skuit klim, het die mense hom dadelik herken en in daardie hele landstreek rondgegaan en die wat ongesteld was op draagbare begin aandra na waar hulle gehoor het dat hy is. Waar hy ook al in dorpe of stede of op plase gekom het, het die mense die siekes op die bymekaar kom plekke neergesit en hom gevra dat die siekes tog maar net aan die soem van sy klere mag raak. En almal wat aan hom geraak het, het gesond geword.